Kunigų knyga 24 skyrius Viešpats kalbėjo Mozei, įsakyk Izraelitams, kad jie atneštų tyriausio alyvmedžių aliejaus, kad lempos nuolat degtų susitikimo palapinėje, šiapus uždangos į švenčiausiąją. Jas uždegs Aronas kiekvieną vakarą ir prižiūrės, kad jos degtų iki ryto viešpaties akivaizdoje. Ši tarnystė bus amžinas įstatymas visoms jūsų kartoms. Lempos stovės ant žvakidės iš grino aukso viešpaties akivaizdoje. Imk smulkių miltų ir iš jų iškepk dvylika duonos kepalėlių, kiekvieną iš dviejų dešimtųjų efos. Juos padėk ant grino aukso stalo viešpaties akivaizdoje dviem eilėm, po šešis kiekvienoje eilėje. Ant kiekvienos eilės padėk tyriausius milkalų, kad jie būtų ant duonos, kuri sudeginama kaip atminimas viešpačiui. Kas šaba, ji bus keičiama. Izraelitams tai bus amžinas įstatymas. Visa tai priklausys Aronui ir jo sunums. Jie valgys ją šventoje vietoje, nes tai švenčiausias dalykas iš viešpaties deginamųjų aukų pagal amžinai įstatymą. Izraelitės moters sūnus, kurio tėvas buvo egiptietis, susiginčijo su Izraelitų stovykloje. Jį atvedė pas Mozę, kadangi jis pikdžodžiavo ir keikė Dievą. Jo motina buvo Šelomita, Dibrio duktė iš Dano giminės. Jį uždarė ir laukė viešpatės nurodymo viešpats įsakė mozei, išvesk pikdžodžiautoje iš stovyklos. Visi, kurie girdėjo jį pikdžodžiaujant, te uždeda savo rankas ant jo galvos, o visi žmonės te užmuša jį akmenimis. Izraelitams sakyk, kas teikia Dievą, atsakys už savo nusikaltimą kas pikdžodžiaus viešpaties vardui, turės mirti. Jis bus užmuštas akmenimis, ar jis bus vietinis, ar ateivis. Kas pikdžodžiaus viešpaties vardui, bus baudžiamas mirtimi. Kas nužudo žmogų, taip pat turi mirti. Jei kas užmuša gyvulį, atlygins gyvuliu už gyvulį kas sužalotų savo artimą, jam bus padaryta taip, kaip jis padarė. Sulaužimas už sulaužimą, akis už akį, dantis už dantį. Užmušęs gyvulį atlygins, užmušęs žmogų bus baudžiamas mirtimi. Tas pats įstatymas galioja ateiviui ir vietiniam nes aš esu viešpats, jūsų dievas. Po to Izraelitai išvedė pikdžodžiautoją iš stovyklos ir užmušė jį akmenimis. Jie padarė, kaip viešpats įsakė mozei.